turi ku munsi w'imana igenekerezo rya gatanu ruheshi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mwiriwe bakunzi ba radiyo isanganiro kaza mu makuru yacu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira inka zirenga amajana ane nizo zimaze kwandura indwara yateye ibitungwa mu ntara zitandukanye Burundi inama nshikiranganje yakoranye kuwa gatatu w'inondwi isigura ko n'abantu bafunguye inyama z'ibikoko vyanduye nabo bashobora kwandura miliyoni mirongo ibiri na zitatu z'abantu bataye zabo bazitaye bivuye kwihindagurika ihindagurika ry'ibihe biri mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe eh, mpuzamakungu oni kuri uyu wa gatanu ruheshi wahariwe ibidukikije turabyumva murano makuru zica ziba iza mbere mu itsinda A bari kumwe n'igihugu cya Uganda ivyo bihugu byose bikaba bimaze kuronka uburenganzira bwo gukina inkino z'igice cya kabiri gishira icyanyuma muri kumwe na Omer Nduwayo kuri micro mu buhinga bw'ivyuma ni Anselme Irambona sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio isangwa tongere tubaramutse tubahe n'ikaze murano makuru uburundi buriteze kuri uno w'imana umukomiseri agejwe ibibazo vya politike amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika ambasadeur bankole ade adeoye agendera uburundi kuva kuri uno w'imana gushika ku munsi wa kabiri uyu mukomiseri ngo kuraba hamwe n'inzego zirongoye igihugu ingene Burundi bushigikira igikogwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Afrika Uburundi bukaba bufise inteko zagiye kugarukana amahoro mu bihugu nka Somalia na Africa. inka zirenga amajana ane nizo zimaze kwandura indwara yateye ibitungwa ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye nk'ingozi na kirundo umushikiranganji yabishikirije mu nama nshikiranganji yakoranye muri ino ndwi hari ku munsi wa gatatu aho ngo yahandukiwe ibikoko bivu eh, nako iyo ndwara yandukira ibikoko bivuye kuribwa n'udukoko eka mbere no ku bantu nabo bakaba bayandura iyo bariye inyama zidahiye neza canke bakoze ku maraso y'igitungwa canduye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahogwamiye akamenyesha ko umushikiranganje yamenyesheje ko hakenewe miliyoni zirenga umunani z'amadolari kugira bagwanye iyo ndwara tumutegabiri mu tuntu n'utundi umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yaramenyesheje inama shikiranganji ibijyanye n'indwara yateye mu bitungwa n'ikiriko kirakogwa kugira ngo ntitere irandagata yaramenyesheje ko iyo ndwara imaze kwibonekeza mu ntara za ngozi kirundo muyinga kayanza karusi cibitoke bujumbura n'amakamba kuribwa n'umubu wariye igitungwa kigwaye ingingo zikenewe zitegerezwa gufatwa kugira ngo ntikirandagate yaramenyesheje ko ingingo zihuta zafashwe nk'izi zikurikira kubuza ihanahanwa ry'ibitungwa bifatwa cyane n'iyo ndwara kugara amasoko y'ibitungwa no kubuza kubaga ibitungwa mu ntara iyo ndwara imaze kugaragaramo gutunganya neza ibijyanye no guhamba ibitungwa byapfuye no kwikingira kuri umwe umwe wese hari n'intunganyo y'ibikorwa yateguwe mu ntumbero yo kurwanya iyo ndwara ishyirwa mu ngiro yayo rikazokenera uburyo bugera ku miliyoni ibihumbi umunani n'amajana atandatu na mirongo icyenda n'indwi n'ijana na mirongo umunani n'umunani y'amadolari ibyo bikazokorwa bikazomara ikiringo cy'amezi cumi n'abiri muri iyo nama umushikiranganje yajejwe amasoko ntanga nguvu Ibrahim wizeye yarashikirije urwandiko gwerekeye urupapuro rw'inzira rujanye n'umugambi wo gucukura ubutare bwa nickel imusongati be nubwo bijana ibintu bimwe bimwe vyarihwejwe n’ubunyene dukurikire umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta ni Prosper Nahogwamiye kubera ikiringo cy'ayo masezerano cyarangiye ubwo rwandiko rusaba ko leta yemerera guhindura igenekerezo ayo masezerano yoherera ko no gushyira umukono ku rupapuro rw'inzira rwerekana ingene amahera y'ingwate yotangwa nk'uko ayo masezerano asanzwe abitegekanya inama shikiranganji yarabyemeye isanganiro inama isumba ingimba Mudukurikira ku mirongo yacu ya FM ku mirongo munani n'icenda n'ibice i Bujumbura no micungaro yaho hamwe no kwijana rimwe hagati mu gihugu hanini hashoboka uri hanze y'u Burundi fyonda wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage aya makuru ucuyakurikira ikibiriraho ibiza n'isibe biri mu bituma abantu benshi batizabo bo mu isi icegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe bimukira OIM e cyo mu mwaka wa 2021 cerekana ko mu mpunzi miliyoni mirongo itatu n'umunani abarenga miliyoni mirongo ibiri na bataye izabo bivuye ku ihindagurika mu gihe buri genekerezo rya gatanu ruheshi uko umwaka utasha amakunga himbaza umunsi wahari ibidukikije mu itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru wa oni asaba amareta n'amashyirahamwe mpuzamakungu gusubiramo amategeko ajyanye n'ihindagurika ry'ibihe kugira ajyane n'ibihe tugezemo idonido na jean marie vianney kumana mu ntumbero yo gutorera umuti ivyo bibazo biturutse ku mu ntumbero yugutorera umuti ivyo bibazo biturutse ku ihindagurika ry'ibihe ishyirahamwe OEM risaba amareta n'abahinga mpuzamakungu mu bijyanye n'ibidukikije kobo bo kwicarira ivyo bibazo bikunze kwibonekeza biturutse kwihindagurika ry'ibihe hamwe no kuzabaragira ubushakashatsi bwerekana ingene ibijyanye n'ihindagurika ry'ibirere byifashe nayo mwitangazo ryasohowe n'umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI nawe nyene asaba abahinga mu bijyanye n’ibitukikije n'abashakashatsi ko bokora uko bashoboye mu gushiraho ubuhinga gukoreshwa mu mahinguriro kugira mu mahinguriro kiganiro nabandanye ari mu bibangamiye ibidukikije Antonio Guterres ikinda saba nuko abarongoye amareta hamwe n'amashiramo mpuzamakungu akingira ibidukikije boshiraho amategeko mashasha ajanye n'ibihe mu bijanye no gukingira ibidukikije ngo kuko bimaze kwigaragaza ko amategeko yo muri kino gihe atakijanye n'ibihe nkuko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo ry'umunyamabanga mukuru wa ONU ngo mu gihe ayo mategeko yosubirwamwo vyotuma amahinguriro aterera mu kugwiza umwimbu ivyotuma abanyagihugu kwisi yose bashika ku ihangiro ry'iterambere rirama hamwe no guhangana n'ibibazo biturutse kuhindagurika ry'ibihe Jean-Marie Vianenge ndakumana urakenuye nkumenyeshe ko ngaha mu Burundi ubuyobozi buraba ibidukikije aha turi mu ntara ya Rumonge buvuga ko bufise ibibazo byo gucungera ishamba rikingiye rya Kigwena dukurikire François arongoye OBPE aho mu Rumonge duhereye ku biti ibiti byo bitera byiyongera kuko murabona yuko ata abantu baririmamo canke abandi bantu baja gukoramo ibindi bikorwa ibiti kubera novuga tutaragira statistique nyezina inventaire y'ubwoko bw'ibiti biri ngaha nyezina ngo tuharure ngo turabe vyoba biyongera n'ibitariyongera sinashobora kuvuga ngo hariho ibingana ubu ariko turabibona yuko hariho teraviyo ubwoko bw'ibikoko nabwo ni ukuvuga ibyahonye mu minsi ya kera byaravugwa ko hariyo ibikoko bita impamvu ariko ubu uye ibona ngaha rero barakuba zarahonye canke zarahunze kubera nazo nyene zarakoze ko n'intambara kuvuga nka twebwe ego ibishamba byatwinjirira uburyo bwinshi kandi ikigega ca leta kikabomboka hanyuma n'intara ndashira ikomini nayo nyene kahungukira ariko bivanye n'uko ahanini nobitamwo ku ntwaro ahanini hashu kuko nk'iyo tuvuze natwe tugende twingira ibidukikije ngahaye tuhakorere nka menagement twagire neza aho umuntu nk'abantu bagomba kurarika abantu kugira ngo bashanye muri ivyo bikorwa basa bavuga ngo babite ku bigo obepeye ngo kirashoboye uburyo bwo kubikora bwa nico nsonosaba no kuvuga nka obepeye n'ayandi mashirahamwe asanzwe afasha mu kingira ibidukikije bodufasha dabori ca mbere n'abakozi abakozi ni bake cane umve ibicabononekara biba vyinshi hanyuma bakatuzanira n'ubundi buryo bwokora kugira ngo tubatunganye neza hanyuma bakerukerarugendo n'abandi bagomba kuhakoresha babandanye biyongera Orero akaba ari umuyobozi w'ibidukikije mu ntara ya Rumonge mu makuru avugwa mu nkino imbere y'uko turangiza no makuru umugwi serukiragihugu w'abakenyezi mu nkino z'umupira w'amaguru mu Burundi ugiye gukina kuri uno w'Imana na bitanu ku busa bwa Djibouti mu rukino rugiraga kabiri utsinda no munsi hagati y'iyo migwi ibiri akaba ariwo wo ujya guca utahukana ikibanza cya mbere mw'iryo tsinda rya a basanzwe bahurikiyemwo hamwe u Burundi buca buguma mu kibanza cya kabiri kuko buganda busanzwe busumbye Burundi ibitsindo Aniho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye dushimire Ansel Irambona yadufashije mu buhinga bw'ivyuma inyuma y'ano makuru mukurikira amakuru yandikwa n'ibinyamakuru makuru ashikilizwe ni mnyama turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ikinyamakuru iwacu kigaruka cyane ku ndwara y'inyonko iherutse gutera ibitungwa na cyane cyane inka aborozi baratabaza ko hoboneka imiti n'incanco bakavuga ko bibaye ngombwa bona zigura hamwe leta yodushikana nk'uko tubisanga mu ijambo ry'intangamarara ry'icyo kinyamakuru iwacu yandika ko kuva mu kwezi kwa kane iyo ndwara imenyekanye leta y'u Burundi itarashobora kuzana incanco zikingira ibitungwa aborozi ubu babandanya guhamba inka ingaruka nazo mu miryango zikaba nyinshi umushikiranganje ajejwe ubworozi aherutse gushikiriza ko ukororera mu mpongore ko bifasha kwiyo itagumirandagata kandi ko nk'inka zitarwaye atacobuza ko amata yazo n'inyama bitetse neza abantu babyihereza nayo Dr Desire Ntakarutimana umuhinga mu bijyanye n'indwara z'ibiza arahumuriza ko atamuntu arafatwa naho yandukira agasaba abantu bose na cyane cyane abayangayanga kwikingira Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi we abona ko inyishu ikwiye kubiya vuba ibintu bitarayangara gusumba amazu avunja amafaranga mvamakungu nayo azosubira kugurura nibyaba ngombwa byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eco nkuko ico kinya makuru candika ku by'ubutunzi kibivuga imyaka ibiri iheze ayo mazu yugawe umuntu aguma yibaza iciyo ngingo yunguye gushika ubu ayo makenga yaribonekeje mu bibazo byabajijwe igihe hashikirizwa icegeranyo c'igice ca kane c'umwaka ku itunganywa ry'amafaranga ni cegera c'ubutwari banki bankobu yabajije ko hoba harabisuzuma ry'iyo ngingo yo kugara amazu adandaza ayo mafaranga na Chane cane ko yari yafashwe kugira ngo ifashe leta gusuzuma amafaranga y'agaciro agaciro abari mu gihugu ibanki nkuru y'igihugu isanzwe ari rwego rubijejwe ishikiriza ko hari igikorwa cy'ubuhinga kiriko kirategurwa ngo gisuzume iciyo ngingo yashitseko bibaye ngombwa isubirwemo Veniste ndi kumwe nayo arongoye igisata c'ivyigwa vy'ubutunzi n'ibiharuro mfatirwa ko mu banki nkuru y'igihugu BRB yamenyesheje ko batazoteba kwemeza igitabo c'imigambi ngendegwa ko kizotuma hashigwaho uburyo bwo gusubiramo urugero amafaranga avunjwa ko mu buryo butandukanye yo kuvunja hisunzwe itegeko rya BRB. Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru ikinyamakuru cy'abigisha ravuwa de lansenya nacyo cyandika ku nyandiko z'icigwa cy'icyongereza zirenge na kure izotangwa mu mashuri nshingiro abanyeshure ngo ntibatahura vyorosha ico cigwa ubu ivyigwa vy'icongereza bihagarara cane mu kwandika gusumba kukivuga umwigisha yayazi na ravuba dorensenya amenyesha ko muri ico cigwa harimo nk'ibintu usanga ari ivyo mu vyigwa vy'inyuma y'ishure shingiro ugusobanura inyigisho zo mu mwaka w'indwi mu ndimi zitatu ngo ntaco bifasha abanyeshure mu mashure y'inyuma ya shingiro uretse igisata kiraba ivy'indimi icongereza abandi baciga isaha imwe mu ndwi Izo navyo akaba ataco bimaze ibikoresho mfasha nyigisho navyo nyene ngo birakenye amakasete afasha gutahuza abana bariko barumviriza nta kibaho co kimwe n'ibitabo vyo gusoma kubera kandi ubwinshi bw’abanyeshuri mu masomero abana ntibagihabwa utubazo two kwandika bimwe bita dicte mu rurimi rw'igifaransa kubw'ico kinyamakuru candika ku vy'indero ngo abigisha bari bakwiye gushigwa mu migwi itegura intonde z'ivyigwa kuko aribo babona ubwa mbere ico abanyeshuri baba bakeneye itororokanirizo ry'amakuru nete presse na ryandika ko hari ukwitiranya politike n'ubutungane ku bategetsi bamwe bamwe kuko bimenyeshwa n'umwe mu bize amategeko afatira ku byo yumvise ko hari umunywanyi w'umugambwe SNL wo mu ntara ya Kirundo yapfunzwe ku itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatatu kubera ko yambaye ishati y'umugambwe wiwe musitanteri wa bwambarangwe yarabujije abambara impuzu z'imigambwe kiretse uri ku butegetsi nk'uko neti press bandanye byandika ibyo ngo bigashobora gutuma abanywanyi b'imigambwe ya sendedefudede na senere bahangana mu gihe wafunzwe atore kugwa ni rero haci harangirira ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayashikirijwe na